veer 200 kilogram geweeg. Dit was zonder die deel wat die soldaten vir hulle self gehou het. Mooses en Eleazar het die geskenke van die officieren naar die tent toegevat waar die Heere aanbid word en dit daar bewaar om die Heere te herinner dat die Israëlieten aan hom behoort.